ขอเชิญทุกท่าน ถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการกล่าวนโมทัสสะพร้อมกันสามครั้งนโมทัสสะบะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตัสส Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhasa Namo tassa bhagavato arahato สัมมาสัมบุตัสสะขอถวายความเคารพพระธีระสวัสดีเพื่อน สาธมิกและขอเจริญพรยัดโยมสาธุชนทุกท่าน ขอโอกาสพระธีระกล่าวธรรมเทศนา เรื่องทำไมเราต้องปฏิบัติิ่งสมาธิปัญญา และทำอย่างไร ต่อไปนี้อาตมาจะสวดพระคาถาเพื่อความบูชาอย่างยิ่งเดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ဘုဒ္ဓဘောဓာယတေတေတိတံတောယောဓမ္မထာယသာဓမ္မထာယတံတောဓမ္မံတိနောဝါတရဏာယသာဣပုတောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏနမိ လောကတရဏောလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတဆူဖြစ်တော်မူသောယောနာကိုဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တေယထုထာခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးကိုရောတိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူ၏ဖြစ်၍ ဩဒါယစာချွတ်ထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုတူထင်လင်းတိကြပါစေခြင်းချိုးငါ၎င်းတန်တော်ကုရောကပြင်းရင်ကြည်တော်မူ၏ဖြစ်၍ဓမ္မထာယစာချွတ်ထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုတူမဲ့ရင်ရင်ကြည်ကြစေခြင်းငါ၎င်း တန်တောကိုယ်တိုင်ကပင်ကိလေသာဟုပူခတ်သိအငြိမ်တော်မူပြီးဖြစ်၍သမထာယစာချထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုတူမဲ့၍ကိလေသာပူငြိမ်ကြပါစေခြင်းငါ၎င်းဒိနောဝတန်တရာနဝံကရချံကိုကုတံထုတ်ချောက်ကိုတော်တိုင်ရောက်ပြီးဖြစ်၍သာလျင် ရဏာယသာကိုရောထတုချွတ်တိုက်သူရုံနိဗ္ဗူတာဝံမှာပဲကံတို့ကုတံထုတ်ချောက်ရောက်ကြပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗူတော်ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံယုတ်သိကိုရောတိုင်းအေးငြိမ်တော်မူ၏ဖြစ်၍ နိဗ္ဗာနထာယသာကိုရောထတုဝေနေလူတို့ပုခသိမ့်ငြိမ်းကြပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်းဓမ္မမနေစဉ်လေးနဓမ္မစကိုဒေတိတိကရုဏာရှိထာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏ လောကတရဏံလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတဆူဖြစ်တော်မူသောဒါနာဂံဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိမ့်တေအတုထာထုမြတ်စွာဘုရားကိုနမေနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးစုံပြောင်းပြောမံကိုလျှော့၍ကတော်မြတ်နိုးလက်ဆုံမိုး၍ สิคูนิးညွတยပสวาพยามာสวาพยาขอโทษที่ผมไม่สามารถ แสดง ธรรมเทศนาด้วยภาษาไทยเลยครับ ผม จะทำการแสดงพระธรรมเทศนา โดยภาษาอังกฤษเลยครับแต่ว่าจะมีคนแปลเลยครับ As I have told all of you why do we need to practice the training of morality the training of concentration and the training of insight ตามที่พระอาจารย์ได้กล่าวในขั้นต้นว่าเหตุใด เราจึงจะต้องปฏิบัติในไตรสิกขา คือ ปฏิบัติในศีล สมาธิ และปัญญา and how to practice them และการปฏิบัติปฏิบัติอย่างไร I believe that almost all of you have practiced the training of morality the training of concentration and the training of insight พระอาจารย์กล่าวว่าท่านมีความมั่นใจว่าเราทั้งหลายได้ปฏิบัติในศีลสมาธิและปัญญา However what we are teaching is in accordance with the Pali and commentary and mainly we taught we are teaching according to the Visuddhimagga แล้วการสอนของพระอาจารย์ ก็อ้างอิงถึงพระไตรปิฎกอัตถกถาตีกาและโดยเฉพาะคำพีวิสุทธิมัก So the path of purification, Visuddhi Magga, it is what really we can rely on to be able to realize Nibbana. และพระกัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นเป็นสิ่งที่เรามั่นใจได้ว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องและจะนำเราไปสู่มรรคผลนิพพาน I believe that in this audience there are many those who have learned Visuddhimagga and those who have read even to understand is difficult so to penetrate the Dharma as they really are according to it was was most more difficult แล้วพระอาจารย์ก็มั่นใจว่าในที่นี้เราหลายคนคงได้เคยศึกษาเคยอ่านและได้เข้าใจในพระคัมภีร์นั้น แล้วมันไงนะยากที่จะเข้าใจยากที่จะเข้าใจ และเพื่อที่จะปฏิบัติให้ได้เห็นตามความเป็นจริง ก็ยิ่งยากกว่านั้นก็กราบขออภัยนะคะ เพราะว่าลืมตอนปลาย I believe that there are some uh, t e r a those who are teaching Visuddhi Magga. และพระอาจารย์ก็มั่นใจว่าพระมหาเทระในที่นี้หลายรูปก็คงได้เป็นพระอาจารย์สอนคำพีวิสุทธิมรรคด้วยเช่นกัน As for me, those who are learning or those who are teaching, I would like all of you to know how to practice accordingly. และพระอาจารย์ก็บอกว่าสำหรับท่านเองก็อยากจะให้ผู้ที่เรียนและผู้ที่สอนได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระคัมภีร์นั้น so in this retreat I will try my best to let all the meditators know how to practice according to the path of purification และในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ พระอาจารย์ก็จะนำเราไปสู่การปฏิบัติตามแนวของพระวิสุทธิมรรค Today I will explain how, how why do we need to practice sila samadhi panya และวันนี้พระอาจารย์ อยากจะอธิบายว่าทำไมเรา จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามศีลสมาธิและปัญญา Let me ask all the lay devotee why do we need to practice a training of morality พระอาจารย์ได้ยกคำถามขึ้นมาเพื่อถามแก่คารวะทุกท่านนะคะว่า เพราะเหตุใดเราจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติศีลสิกขาค่ะ ท่านใดมีคำตอบกรุณาตอบพระอาจารย์ด้วยค่ะ เพราะเหตุใดท่านจึงต้องปฏิบัติเจริญศีลสิกขาค่ะพระอาจารย์ถามค่ะ ที่เราต้องปฏิบัติศีลสิกขานะคะ ศีลสิกขาเป็นเบื้องต้นของกุศลเริ่มต้นเลยนะคะคือศีลเนี่ยอัตถะของศีลคือความที่ไม่กระจัดกระจายคืออยู่ในสภาพที่กายสุจริตวจีสุจริต เป็นเบื้องต้นของการกุศลต่างๆ ทั้งปวงนะฮะแล้วก็ศีลนี้ก็จะเป็นที่รองรับของกุศลที่สูงสูงยิ่งขึ้น แล้วศีลเป็นข้อที่ทำให้เราเนี่ยออยู่ร่วมกันโดยการที่ไม่มีการเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นค่ะขอกล่าวเช่นนี้ค่ะขอบคุณ so ได้ได้คำตอบแล้วได้คำตอบแล้ว so according to the Buddha's teaching the purpose of practicing The training of morality is for the purification of two actions, bodily and verbal actions. และตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า uh, uh, uh, This is the main purpose of practicing the training of morality และนี่คือหัวใจสำคัญของการปฏิการเจริญศีล as you all know in our daily life we are doing three actions bodily verbally and mentally actions และตามที่ท่านทั้งหลายทราบดีว่า ในชีวิตประจำวันของเรานั้น มีการกระทำอยู่สามอย่าง คือ ทางกาย วาจา และใจ By practicing the first training, the training of morality, we cannot purify mental actions. และการเจริญศีลอย่างเดียวนั้นเราไม่สามารถทำให้จิตบริสุทธิ์ได้ Do you agree with me? ท่านทั้งหลายเห็นด้วยกับพระอาจารย์ไหมคะ So I will let you know more practically. ค่ะ และพระอาจารย์ก็จะอธิบายให้เราทราบ โดย Suppose you are observing five precepts. ตัวอย่างเช่นท่านได้รักษาศีลห้า You are refraining from killing, from stealing, from sexual misconduct. from telling lies and from taking intoxicants และเราก็ได้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกามกล่าววาจีทุกล่าวกล่าวเท็จวิจีทุจริตและก็เว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมา What is that action refraining from killing และการละเว้นจากการฆ่าสัตว์นั้นคืออะไร What action is it กิริยานั้นเป็นยังไง เป็นทางเป็นทางใดคะ กายวาจาหรือใจการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ เป็นการละเว้นทางใดคะทางกาย What is that action refraining from stealing และในทางใดที่เราเว้นจากการลักทรัพย์สูทางกาย What is that action refraining from sexual misconduct และในทางใดที่เราละเว้นจากการประพฤติผิดในกามเหมือนกัน เหมือนกันทางกายทางกาย What is that action refraining from stealing? Uh, sorry, from telling lies. และในวิทยในทางใดที่เราละเว้นจากการพูดเท็จวัดทังวัจา What is that action refraining from taking intoxicants และโดยทางใดที่เราเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมา ทางกาย ทางกายเพราะว่า ใช่ ด้วยยอใช้ด้วย มือมือ มือยกใส่ปากถ้าถ้าอย่างนั้นคนที่ คนที่ ดื่ม น้ำอะไร น้ำเมา น้ำเมาน้ำเมาน้ำเมา เขาดื่มด้วยปากของเขา ถ้าอย่างนั้นจะว่ายังไง ทั้งวาจาทั้ง วาจาหรือไม่ เพราะว่าปากไม่ได้พูดออกมานี่ค่ะวาจาต้องมีเสียงออกมาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ทางวัด ทั้งกายทางกายเห็นด้วยกับคนที่ตอบคนที่ตอบไหมเห็นด้วย มีคนมากไหมครับ พระธีระเห็นด้วยกับโยมท่านไหนไหมครับ Whenever I ask this question in our country, not only d o the ordained persons but also d o the lay persons, they could not give me the right answer. พระอาจารย์บอกว่าแม้แต่ในประเทศเมียนมาเอง เวลาพระอาจารย์ถามคำถามนี้ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบที่ถูกต้องได้ Today I will give the right answer วันนี้พระอาจารย์ก็จะเมตตาให้คำตอบที่ถูกต้องแก่เรา Only then we will know why do we need to practice sila samadhi panya แล้วก็จะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเราจึงจะต้องเจริญศีลสมาธิและปัญญา That action refraining from taking intoxicants. It is not bodily wrong actions. It is not verbally wrong actions. It is just the basics of negligence. ในการละเว้นจากการฆ่าสัตว์นะไม่ใช่ในการ taking intoxicants อ๋อขอโทษค่ะในการดื่มสุราใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ wrong action ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาไม่ใช่ทางกายกายทุจริตอาไม่ใช่กายทุจริตวจีทุจริตวจีทุจริตและแต่ว่าแต่ว่าเป็น physics of negligence แต่ว่าเป็นพื้นฐานของการความประมาท I will explain a little bit more พระอาจารย์ก็จะอธิบายเพิ่มเติม When we are going to do killing when we are do when you are going to do killing ออเมื่อเรากำลังจะทำปานาติบาต there must be an external persons or being ค่ะดังนั้นจะต้องมีบุคคลบุคคลอยู่บุคคลหรือสัตว์ commit to someone we commit wrong actions to killing to someone เราก็กระทำผิด กายทุจริตเนี่ย so this is what we call bodily wrong actions towards someone แล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นกายทุจริตเนี่ยต่อบุคคลอื่น ต้องมีคนอื่นต้องมีคนอื่น stealing ในการลักทรัพย์ also there must be external things ดังนั้นก็ต้องมีวัตถุ ภายนอกถ้าถ้าไม่มีก็สามไม่สามารถทำได้ทำจะแรงซ้ำ t h a d action sexual misconduct must be someone ค่ะและในการประพฤติผิดในกาม ก็จะมีบุคคลภายนอกคนอื่นเหมือนกัน ถ้าไม่มีเราไม่สามารถทำไม่สามารถเกิด Kaya tucheri. In the same way, for about telling lines, there must be someone. ค่ะและและในขณะในในกรณีเดียวกันในการกล่าวเท็จก็จะมีบุคคลคนอื่น that action refraining from or taking intoxicants it is not towards anybody แต่ว่าในการดื่มเครื่องดองของเมานั้นไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลอื่น We are not committing any bodily wrong actions towards anybody เราไม่ได้ประพฤติผิดกายทุจริตต่อบุคคลผู้ใด We are not doing any verbally wrong actions towards anybody too และเราก็ไม่ได้มีวจีทุจริตกับบุคคลใด But someone who is very drunk แต่คนที่กำลังเมาไมยอยู่นั้น It is very easy for him to commit killing, stealing, sexual misconduct and telling lies. ค่ะ และบุคคลที่กำลังเมาไมยอยู่นั้นก็เป็นการง่ายสำหรับเขาที่จะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกามและกล่าวคำโกหก It is the cause of committing the former four actions. ค่ะและนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดการผิดศีลทั้งสี่ข้อขึ้นมา Because of this reason that action is called basics of negligence อัปมาด a มาดไม่ใช่ประมาทประมาทไม่ใช่ประมาทไม่ประมาทไม่ประมาทไม่ประมาท ถูกไหม so the the that action is not the bodily wrong actions verbally wrong action that action is the cause of wrong the cause of for for formal wrong actions อ๋อ แล้วก็ดังนั้นการดื่มสุรานั้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อ่าเป็น เป็นกายทุจริต และวจีทุจริตแต่ก็เป็นเหตุ ของอความกายเป็นเหตุของทุจริตทั้งหลาย so now you all know you all see that by observing five precepts we can purify only two actions bodily and verbal action ค่ะและบัดนี้ท่านก็ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบแล้วว่าในการ เจริญศีลนั้นก็เราก็ทำได้เพียงแต่รักษากายและวาจา Even though lay devotee or bhikkhus those who are observing their respective sila they can purify only two actions ค่ะหรือแม้แต่บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ที่รักษาศีลนี้ก็สามารถทำได้เพียงรักษากายและวาจา ให้สุจริต so for bhikkhu 227 bhikkhus rules very much but can purify only two actions และสำหรับพระภิกษุที่รักษาพระวินัย 227 ข้อ ก็รักษาได้เพียงกายและวาจา In the same way for five precepts and others that lay devotee are observing แล้วก็ในทานองเดียวกันกับศีลห้าที่คฤหัสถ์รักษาอยู่นั้นก็เพียงรักษาได้เพียงกายและวาจาโยมทั้งทั้งหลาย เห็นด้วยกับอาตมาไหม I will explain a little bit more พระอาจารย์ก็จะอธิบายเพิ่มเติม Samba you are observing five precepts purely But sometime, sometime, mosquito bites you. Okay? Uh, ท่านท่านบางคนก็ได้รักษาศีลแต่ว่าเมื่อยุงกัด Sometimes the desire to kill may arise in your mind ค่ะบางครั้งก็จะมีความอยากที่จะตบยุง But you remember that you're a observing precepts. That's why you don't kill. Mm-hmm. But mentally wrong action can arise. แล้วในขณะในขณะนั้นท่านก็นึกได้ว่ากำลังรักษาศีลอยู่ ก็เลยไม่ได้ทำไม่ได้ตบยุง แต่ว่ามโนทุจริตได้เกิดขึ้นแล้ว In the same way even though people are rich Sometimes, when they see very good things in front of them, they want, they want it. They want to take it, but if they are those who are practicing morality, they don't do. และในทำนองเดียวกันสำหรับบุคคลที่แม้จะเป็นผู้ที่มีทรัพย์มาก และเมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องตาต้องใจ ก็มีความปรารถนาที่จะอยากได้สิ่งเหล่านั้นมา แต่ว่าเมื่อรู้ว่าตัวเองรักษาศีลก็ไม่ได้เอาสิ่งนั้น ไม่ได้เอาด้วยถ้าทางใจ ทางกายทางกายแต่ว่าในใจในใจอาจจะมีอาจจะมี ก็มีความปรารถนาความปรารถนา in the same way for committing sexual misconduct และในทำนองเดียวกันสำหรับศีลข้อสามก็คือการประพฤติผิดในกาม There will be a certain time, in a certain condition, that a desire to do something mentally may arise. ก็จะมีโอกาสในบางโอกาสและบางสถานการณ์ที่ทำให้เกิดอารมณ์ที่อยากจะทำผิดศีลข้อสามนั้นเกิดขึ้น คนที่กำลังปฏิบัติศีลอยู่นี่ะ Because of this reason, even though those who are observing 227 rules, bhikkhus, they may have such thought in their mind too. และในทำนองเดียวกันสำหรับพระภิกษุที่รักษาศีล 227 ข้อ ก็ย่อมมีโอกาสที่ความปรารถนาทางใจนั้นเกิดขึ้น อันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ just practicing the training of morality cannot make the purity of mind really completely ดังนั้นดังนั้นการเจริญศีลหรือรักษาศีลอย่างเดียวนี้ไม่สามารถทำให้จิตของเราบริสุทธิ์ได้ The more we practice morality the more we come to know our bodily and verbal actions become pure ดังนั้นในการรักษาศีลนั้นเราก็ทำให้กายและวาจาของเราบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น The more we know that our bodily and verbal actions become pure, the more we come to see impurity of mind. และถ้าเราเจริญศีลให้มากยิ่งขึ้นกายวาจาของเราบริสุทธิ์ขึ้น เราก็จะเห็น ความไม่บริสุทธิ์ของใจ because of this reason for those who want to purify the mind it is not enough to practice just to practice the training of morality ค่ะด้วยเหตุนี้บุคคลเพียงจะเจริญศีลอย่างเดียว ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เจริญสมาเจริญให้ให้จิตบริสุทธิ์ได้ Because of this, this reason, for those who want to purify the bodily and verbal actions, Buddha taught the foundation, the training of morality. และด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสสอนการชำระจิต For those who want to purify the mind, Buddha taught the second training, the training of concentration.